вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці пачынаючы гаворку пра другую сусветную вайну я думаю пра злачынную прыроду дзяржаўнай ідэалогіі Бо па вялікім рахунку задача любой дзяржаўнай ідэалогіі палягае ў тым, каб скрыўляць на той ці іншы капыл карціну свету і маніпуляваць масамі. Ідэалогія ніколі не гаворыць праўду, бо тады няма патрэбы ў ідэалогіі. Дзяржаўная ідэалогія заўсёды нараджаецца з хлусні. Людзі жывуць сабе і жывуць, прышчапляюць дзецям нормы маралі, шукаюць сваёй самарэалізацыі і гаспадарчай выгады. Людзі жывуць галоўным чынам у праўдзе. І немцы або расейцы таксама так, так жывуць. Але прыходзіць адна дзяржаўная ідэалогія і кажа, што расейцы, бальшавікі, выратавальнікі свету. І прыходзіць другая і кажа, што немцы арыйцы, выратавальнікі свету ад бальшавікоў. Ідэалогіі авалодваюць масамі людзей, адбіраюць у іх праўду, заражаюць хлуснёй і кідаюць гэтыя масы адных на адных. Пачынаецца вайна, страшная бойня без сэнсу, без перамогі, бо перамогі тут ніякай быць не можа, хіба ў тым, хто каго болей заб'е. Thank you. як толькі немцы пераступілі савецкую мяжу, яны ў першыя ж дні рабілі ў пінску эксгумацыі сталінскіх магіл, дзе былі зваленыя целы многіх тысячаў расстраляных ворагаў народа гэта для тых незагартаваных нямецкіх душ, у якіх рука пакуль што не падымалася забіваць жанчыны дзяцей. Вось паглядзіце, маўляў, у які варварскі край вы прыйшлі. Тут спаліць вёску разам з людзьмі звычайная справа. калі нашы ветэраны кажуць, што вызвалілі свет ад карычневай чумы, яны менавіта гэта маюць на ўвазе, вызвалілі ад дзяржаўнай ідэалогіі. Скінулі з немцаў гэтую самую гіпнатычную фашыстоўскую хлусню і немцы зноў сталі проста людзьмі, якія звычайна жывуць па праўдзе расейцы і іншыя народы ссср тым часам на доўгія дзесяцігоддзі засталіся жыць у сваёй ніяк не менш злачыннай камуністычнай хлусні з якой напраўду не выбраліся дагэтуль уявіце сабе што вы прыйшлі на гіпнатычны сеанс доктар увёў вас у стан гіпнозу а сам толкам не ведае што далей рабіць Ён і то і гэта кажа, вы за ім паўтараеце і так цягнецца і цягнецца, А толку даўно ніякага няма і сэнсу няма, а толькі адна хлусня, за якую ён трымаецца, бо ён доктар, а вы, бо вы пацыент. пачынаць сёння ў беларусі гаворку пра мінулую вайну надзвычай цяжка бо за 60 гадоў неаднойчы змяніліся пакаленні якія зноў і зноў атрымлівалі сваю порцыю ідэалагічнага гіпнозу тых стэрэатыпаў скрыўлянага свету якія ўжо даўно страцілі сэнс але сказаць праўду і ацаніць усё па праўдзе мы на масавым узроўні ўсё яшчэ не гатовыя то Мы толькі пачалі ўсведамляць сябе самастойным народам, у якога ёсць уласны гістарычны шлях, як на нашы галовы навалілася новая масіраваная ідэалагічная атака, новая хлусня. Як жа няпроста прабівацца праз яе да простых ісцінаў, да простая праўды, у якой жыве просты народ. Радыёвабода, вострая брама. У сённяшняй перадачы мы гаворым пра тое, што беларусы і немцы на працягу ўсёй сваёй супольнай гісторыі ніколі не былі ворагамі. Сапраўды, калі зазірнуць не тое, што ў даваенныя, а ў да ідэалагічныя часы, туды, дзе вякамі супольнага жыцця фармаваліся ўяўленні беларусаў пра немцаў, Зрэшты, гэта ўжо пытанне да гісторыка. Геннадзь Саганович спецыялізуецца якраз на сярэднявечнай гісторыі і ведае, з чаго пачыналіся і як складваліся адносіны нашых продкаў да немцаў і наадварот. Апрача таго геннадзь шмат пажыў у нямецчыне, гаворыць і чытае па-нямецку, словам пачнем з чыстага ліста. Месца нямецчыны ў гісторыі беларускай роля яе. Даўно гэтым займаўся і Ну адразу скажу, што істотна змяніліся мае ўяўленні, бо на пачатку ідучы за літаратурай гістарычнай я таксама уяўляў немца хутчэй як э, крыжака захопніка, жаўнера найміта, уражвалі моцна такія азначэнні вось як Грынблат наш вядомы этнограф напісаў калісьці, што у сэрцы славянаў ад веку гарыць свяшчэнная нянавісць да разбойніцкай германіі. Ну і просто першыя ж аналізы крыніцаў гістарычных прымусілі паціху змяняць сваё стаўленне, сваё ўвогуле разуменне тых адносін вобразу немцаў. Немцы былі ў нашай гісторыі намнога бліжэйшымі, чым лічыцца. І кантакты з імі намнога цяснейшымі і шырэйшымі на самой справе. У Беларусі ці для беларусі да часоў скарыны в сярэднявеччы увесь нямецкамоўны свет увасабляўся ордэнам у першую чаргу нямецкім ганзаю ну і каланістамі нямецкімі рамеснікамі калі пра адносіны з ордэнам гаварыць ясна тут найбольш пісалася пра гэта эта сфера военно-палітычная больш-менш вядомая але і тут все не так просто полацкае княства і інфлянскі ордэн усё 13 стагоддзе на мы не бачым таких выразных прыкладаў военного антаганізму паміж полацкам і інфлянскім ордэнам полацкія князі увесь час ставілі на мірнае існаванне на эканамічнае ці гаспадарчае супрацоўніцтва і самае цікавае што нямецкаму ордэну таксама быў значна выгаднейшы такі тып адносін яны не хацелі бурыць гэтых нармальных добрасуседскіх адносін таму што ордэн і ганза ну рыга сама моцна моцна залежалі ад дзвінскай магістралі тут варта зрабіць некалькі растлумачэнняў полацкае княства першая дзяржава на тэрыторыі беларусі а полацак першая наша сталіца на рацэ дзвіне са школы мы ведаем што менавіта рэкі на той час выконвалі ролю і чыгунак і аўтабанаў а рэкі з беларусі цякуць на поўнач і на поўдзень у Вось жа таму на працягу гісторыі менавіта такая вертыкальная складвалася схема, на змену якой шмат пазней прыйшла гарызантальная па лініі ўсход-захад. Такім чынам пачаткі беларуска-нямецкіх адносінаў у гістарычных крыніцах выглядаюць пазітыўна. І тут вельмі важна параўнаць іх з пачаткамі адносінаў да немцаў у расійскай гісторыі. У гэты самы час 13 стагоддзі князі паўночнай Русіі, апрача Ярослава Ярославіча, як правіла, дэманструюць адваротнае стаўленне да немцаў. Пазіцыі выразна варожыя. По-твойму выходзіць, што нашы продкі з немцамі не ваявалі, а немцы сюды з вайной не прыходзілі. Заходнія землі беларусі натуральна цярпелі, але тут зноў нават ваенныя паходы не абмяжоўваліся дакладней не зводзіліся толькі да, да самой вайны да, да забойстваў, Таму што якраз ад ваеннага супрацьстаяння сыходзіла многа-многа уплываў культурных гаспадарчых скажем у сферы узвядзення фартэцыяў узбраенні таму што запазычылі ад немцаў і агнястрэльную зброю і умельства будаваць такія вось кастэльныя замкі і шмат чаго Цяпер я б пачаў бы з самага істотна з тых, кантактаў ці з той сувязі, якая звычайна не бярэцца пад увагу. Ганза, гандаль. Ганза гэта саюз паўночна-нямецкіх гарадоў. Падзвіні з канца 12 стагоддзя усталяваліся гандлёвыя адносіны паміж нямецкай калоніяй у самім вусці і полацкім княствам. У полацку з другой паловы 13 стагоддзя існавала так званая гандзейская фактура, гэта значыць там пастаянна жылі нямецкія купцы. Першае адрозненне ў тым, што ў полацку яны намнога большыя свабоды мелі. Калі ў Ноўгарадзе вялікім, дзе значна больше быў двор нямецкі. Яны туды прыязджалі толькі на сезоны, жылі як у гета, асобна, то ў полацку былі як сезонныя, так і пастаянныя немцы і жылі яны не адасоблена, а наадварот, разам з палачанамі па дварог, па людзях. Thank you. слухаючы расповед геннадзя сагановича я ўвесь час трымаю ў памяці гэтае параўнанне з расійскай сітуацыі а таксама факты другой сусветнай войныны Тады, дарэчы, таксама беларусы зведалі тотальнае, праўда, прымусовае падсяленне да сябе немцаў, чаго ў расійскіх людзей быць папросту не магло. Ці, да прыкладу, згадваецца шмат успамінаў тагачасных беларускіх дзяцей, а цяпер ужо людзей ва ўзросце, пра тое, як харчаваліся пры нямецкай вайсковай кухні, ці пра нямецкія пачастункі. быццам бы дробязь, але зноў жа немагчымая, у расійскай гісторыі і расійскіх стэрэатыпах. Ці вось успамінаецца аповесць Алеся Адамовича Нямко пра нямецкага салдата, які закахаўся ў беларускую дзяўчыну. І пра такую з'яву ў рассеі вы не пачуеце. Аднак вернемся да той старой гісторыі, калі ўсё толькі пачыналася і працягнем параўнанне беларускіх стэрэатыпаў з расійскімі. Ведаем шмат прыкладаў, як палачане звярталіся да немцаў самых розных справах і падаведкі і там мова нямецкая вучылася ў полацку і ў вільні аўрызія старабеларуская і дакументы а іх вельмі шмат полацкіх граматаў яны не даюць нам прыкладаў некага вялікага там выразнага антаганізму хаця для новгороду вялікага гэта фіксуецца напрыклад такія выпадкі калі пабілі ўвесь двор новгарадцы некаторых немцаў да смерці забілі у полацку мы гэтага не бачым не ведаем палачане звычайна звяртаюцца да немцаў як да мілых прыяцеляў і суседзяў добрых абяцаюць ім э, дапамогу у разе патрэбы. Немцы такім чынам выглядаюць на добрых суседзяў. А як паўстае ў гістарычных крыніцах стаўленне беларусаў да тагачаснай рассеі. Тут прыяцелі, а у гэты самы час амаль ну, ўжо ў часы скарыны у граматах гаспадара ды да ў статуце э, увесь час фігуруюць земля непрыяцельскія. Это Маква, Русь усходняя. У ўзаемадносінах полацка з рыгай увесь час выразна падкрэсліваецца роўнасць, парытэтнасць і жаданне не чыніць межы. Каб межы былі адкрытыя, каб усім было выгодна гандляваць, ездзіць адзін да аднога. Гэта тое, што сапраўды зусім, а ніяк ніколі не было характэрна стагоддзямі працілеглая сітуацыя была на ўсходніх межах. Беларусь тады непасрэдна межавала з нямметчынай. Пры гэтым нават фармальныя мяжы не было. Мы жылі з немцамі нібы ў цяперашнім еўразвязе, бок пры боку і без мяжы. Паспрабуем заглыбіцца ў сутнасць адрознення адносінаў беларусаў да немцаў і расейцаў да немцаў. На чым базуецца расійскі антаганізм, якога ў беларусаў, як ты кажаш, няма у нашай літаратуры у старабеларускай да стагоддзя 15-16 практычна не сустракаюцца прыклады антылацінскасці. Сапраўды вера неправаслаўная, каталіцкая, а потым пратэстанцкая тут не выклікае такога супраціву ці непрыняцця, як у маскоўскім княстве. Як доўга дачыненні беларусаў з немцамі мелі ўзаемацярпімы характар. Мне падаецца, што можна гаварыць пра традыцыйны стэеатып, які не парушаўся. Я не знаходжу такіх пераломаў ад 12-13 стагоддзя да 18 у дачыненні да немцаў у Беларусі. Ці ў літве вобраз немца, які паўстае з крыніц гістарычных, падобны праз стагоддзя ў стагоддзе, затое ён моцна адрозніваецца, ад таго стэрэатыпу які створаны гістарыяграфій натуральна ўжо позняй расійскую першую чаргу бо яна у нас была савецкая аль савецкая гэта москвацэнтрычная гістарыяграфія Бяда, што нацыянальная таксама не змяніла тут пазіцыя, хутчэй пераняла ўсё тое, што прынесла расейская. Адным словом, вобраз немца, які вынікае з гістарычных крыніцаў беларускіх, ён ніяк не зводзіцца да той чорнай легенды крыжака. Нямецкая пяхота прысутнічала з 16 стагоддзя ў войсках вялікага княства яна займала значнае месца, але мінута таму і займала, што яна была сапраўды прафесійным войскам і радзівілы сапегі моцна цанілі нямецкую пяхоту. Дякуючы ёй яны здабывалі выдатныя перамогі у першую чаргу войнах з Масквой. Выходзяць мы сталі закладнікамі мітаў расійскай гістарыяграфіі і іхная праўда пра сябе стала для нас і праўдаю пра нас. Хоць насамрэч пра нас усё наадварот. Дастаткова сказаць, што ніводзін падручнік не паведамляе нам, што самым зацятым супернікам у войнах наших продкаў на працягу ўсёй гісторыі да 18 стагоддзя была Масква. І што паводле стратаў гэтыя войны цалкам параўнальныя з апошнім нашэсцем на Беларусь фашыстаў. Хто для нас немцы, сябры, суседзі, чужыя. Для нас немцы увасаблялі ўвесь захад. Яны чужыя, але Чужасць не азначала варожасці. Проста ў даўнія часы ў сярэднявеччы людзьмі кіраваў інтарэс практычны, прагматызм. Немцы сюды прыходзілі як выдатныя майстры, рамеснікі, як лекары, як адукаваныя людзі. 16 стагоддзя студэнцтва вся эліта едзе ў нямецкія універсітэты вучыцца. Інакш кажучы яны нас цывілізавалі. Расія цывілізаваць не магла, бо была слабей развітая цывілізацыйна. Таму наадварот, нямецкія нашэсці прыносілі майстроў, якія тут заставаліся, а расійскія майстроў забіралі. Дастаткова згадаць, што ў 13гадовую вайну ў 17 стагоддзі Масква захапіла і вывела да сябе з Беларусі 300 тысяч рамеснікаў. Але што да немцаў нешта занадта ідылічна ўсё выглядае бесканфліктна. Канфлікты, якія у тым жа полацку фіксаваліся, натуральна нельга ідэалізаваць гэтыя адносіны, але гэтыя канфлікты мелі прычынай не этнічны скажем антаганізм не нацыянальная канкурэнцыя гаспадарчая шмат э, псавала адносіны то той час калі нашыя называлі немцаў мілымі прыяцелямі у москве немцаў спальвалі а пазней трошки пры іване чацвертым пры алексея михайловичы у двары пастаяльцаў заходніх кідалі камяней цэлу як пишутць с матерным русским воплем Такім чынам пачыналіся немцы для нас як суседзі. Як Беларусь увайшла ў рассею. У нас уже не было непасрэднага сутыкнення з немцамі. Але стагоддзямі у сярэднявеч у нас быў самы блізкі сусед па дзвіне. Это немцы. Нямецкая калонія існавала з канца 12 стагоддзя на месца цяперашняй Латвіі і Эстоніі. І наша гаспадарка Беларусі, вся гаспадарка была скіраваная на балтыйскі рэгіён. Ёсць у нас такі настрой, калі немец увасабляе фатум для Беларусі і беларуса непазбежную бяду. Менавіта так не вераломны вораг, як у расійскай традыцыі, а бяда, якая абавязкова здарыцца. Пачакайце, хлопцы, кажа вясковы дзед, немец яшчэ вернецца. І тое самае можна сустрэць у публіцыстычных артыкулах, калі нямметчына выступае ў дачыненні да Беларусі таемным і незразумелым злом. Тое, што я перажыў, мне дае права сказаць, што калі немцы ведаюць нас, разумеюць, калі мы давялі ім свае патрэбы, калісныя паразуменні, то на іх спадзявацца якраз э, больш падстав ёсць чым чакаць ад іх падступнасці. Праблема галоўная, напэўна, у неразуменні, у тым, што яны нас кепска ведаюць нашыя праблемы, а мы іх тым больш. Радыёвабода, вострая брама. У сённяшняй перадачы мы гаворым пра тое, што беларусы і немцы на працягу ўсёй сваёй супольнай гісторыі ніколі не былі ворагамі. Нам ніколі не зразумець усёй праўды пра мінулую вайну, калі мы не возьмем ва ўлік гэтую самую розніцу у адносінах да немцаў з боку беларусаў і расейцаў. Дакладней, калі мы не зразумеем тых адмысловых беларуска-нямецкіх дачыненняў, якія складваліся стагоддзямі. Такія стэрэатыпы не пераадольваюцца хутка. У выніку мы сутыкаемся з парадоксам. Сярод заходніх краінаў нямецчына самая папулярная, куды едуць на заробкі сучасныя беларусы. Як жа так здзівімся мы. Яшчэ на памяці жывых людзей туды прымусова вывозілі нашых суайчыннікаў на працу, а той наогул у канцлягер, а тут самі выбіраюць і едуць і уладкоўваюцца і задаволеныя парадокс. А вось народны пісьменнік Васіль быкаў ветэран вайны пасля канфлікту з рэжымам на бацькаўшчыне апынаецца не дзе-небудзь, а ў нямметчыне. А вось нашы беларускія пенсіянеры, колішнія салдаты савецкай арміі, якія горка жартуюць, што пераможаныя жывуць сёння лепш за пераможцаў. Таксама парадоксы. Але аказваецца, не парадоксы, бо гаворым мы пра нямметчыну адно, тое, што належыць казаць у згодзе з расійскай і савецкай ідэалогіі, а думаем ці нават перажываем тое што ў генетычнай памяці народа фармавалася як мінімум 6 вякоў і што просто так не знікае паспрабую гэты стэрэатып сфармуляваць немцы для беларусаў настаўнікі не ў тым сэнсе як школьныя настаўнікі а ў тым як кажуць пра майстроў а возьмите амаль усю беларускую лексіку звязаную з варштатами усялякага рамяства і вы побачыце что гэта збольшага запазычаныя нямецкія словы зрэшты і сёння ці не большасць машын якімі паслугоўваюцца беларусы нямецкай вытворчасці менавіта немцы вучылі нас рабіць прылады і у будаваць абжывацца ў свеце нашай прыукраснай дзікай прыроды. Яны былі нашымі старэйшымі таварышамі на агульначалавечым цывілізацыйным шляху. І ўсё, што мы засвойвалі ад гандлю і бухгалтэрыі да кнігадрукавання і высокай філазофіі прыходзіла да нас ад іх. Пачынаючы з сярэднявечча немцы былі для нас місіянерамі навукова-тэхнічнага прагрэсу. Аднак пасля далучэння Беларусі да рассіі і двухсотгадовай расійскай прапаганды мы не маглі так казаць і нават думаць, бо гэта не адпавядала расійскаму вобразу немца як спрадвечнага агрэсара і толькі а мы мусілі вывучаць сваю гісторыю па расійскіх падручніках. Мы проста зніклі як самастойны народ з палітычнага поля. І калі пачалася другая сусветная вайна, мы былі аддадзеныя Масквой пад нямецкую акупацыю літаральна за некалькі дзён. І гэта быў адлік нашай новай сустрэчы з немцамі, калі мы выступалі ў ролі кінутага на волю лёсу насельніцтва. Аднак гэта ўжо тэма іншая размовы што да сённяшняе дык вось ён аказваецца які немец у нашай гісторыі сусед прыяцель настаўнік такім ён быў такім бадай і застаўся другая сусветная вайна не змяніла традыцыйнага беларускага ўяўлення пра немца у